Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Sastais aprīlis, Lielā ceturtdiena. Lasījums no Lūkas evanģēlīja 4. nodaļas no 17. līdz 19. pantam. Un viņam pasniedza pravieša izsēja grāmatu, un viņš grāmatu atverot, atrada vietu, kur bija rakstīts: Kunga gars ir pār mani, tāpēc viņš mani svaidīja un sūtīja mani sludināt evaņģēliju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu. Un viņam Jēzum pasniedza pravieša izsēju grāmatu, Un viņš grāmatu atverot, atrada vietu, kur bija rakstīts: Kunga gars ir pār mani. Tāpēc viņš mani svaidīs un sūtīja man sludināt evaņģēlīju nabagiem un dziedināt tos, kam satriekta sirds, cietumniekiem pasludināt atbrīvošanu un akliem redzi, nomāktos palaist brīvībā, pasludināt kunga žēlastības gadu un atmaksas dienu. Lielā ceturtdiena Kristus pēdējā tikšanās ar saviem mācekļiem, kāju mazgāšana, svētais vakarēdiens un agonija eļas kalnā. Bet šo vecās derības tekstu Jēzus lasīja krietni agrāk savas kalpošanas sākumā, bet lielajā ceturtdienā viņš to piepildīja, kļūstot par upuri, uzņemoties visus pasaules grēkus, arī tavējos un manējos mirstot pie krusta un augšām ceļoties. Dieva iezīmēts, mesija ar konkrētu uzdevumu. Mums nav statistika par to, cik daudziem cilvēkiem Jēzus toreiz pasludināja evaņģēliju, cik daudzus dziedināja, cik daudz piedzīvoja vislielāko atbrīvošanu savā dzīvē. Bet viņš to darīja svētā gara spēkā. Šie pravieši izsai vārdi arī šodien uzrunā tevi un mani jo arī mūsu Kristus ir sūtījis darīt to pašu, ko viņš darīja. Nevis ar savu iniciatīvu, bet Dieva sūtīti, viņa spēkā ietērpti, jo arī mūsu Kristus ir atbrīvojis un dziedinājis. Tas dod drošību un pārliecību, ka mēs nekad neesam vieni šajā Kristus misijā, jo mēs esam viņa mācekļi. Arī šodien ir tik daudz cilvēku, kuri gaida, lai viņiem pasludinātu prieka vēsti, ka Jēzus piedod grēkus un atbrīvo mūs no tā važām. Tik daudz ir to, kas ieslēgti savas dvēseles cietumā, nespējot ieraudzīt dieva doto brīvību. Tu un es esam aicināti dot šiem cilvēkiem Kristu žēlastību un atdošanu. Kungs, vadi mani! šajās lielajās dienās, ka varu tava gara svaidīts iet un būt par svētību ikvienam cilvēkam. Atved šos cilvēkus pie manis un palīdzi man saprast, kuros brīžos ir jāklausās, kuros brīžos ir jārunā, bet pāri visam, lai tavs gars dod man gudrību būt par tavu vēstnesi. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen! Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju.